Beraz, e, gaia, izanen da, aujaren emozioak hartu, eta hartu edo egezibitu. Um, gai hori zertako, ba, pixukat, uh, e, uartu baikira egun guziz, uh, e, bai uh, gure uh, etxan, edo zena dute eskolaz kanpoko uh, momentutan baita ere uh, ikastu lan, ba, aujak... Uh, ze bizkia asarre edo ezakit, uh, eh, zirelaik sobra ongi, azken finan uh, eh, emozioa jerazeko, uh, eh, aurrek ere zailtasunak zituztela, eta batzuetan uh, burasak ez uh, aski demurarik hartzen uh, zinez uh, ulertzeko edo entzuteko, zer emozioa zuen uh, aurrak momentu hortan, eta hori lutuazan ze behar ere uh, dartzen. Beraz, ara, mm, ikastulako ezkuntza batzorgarekin eh, bildu dira, gai hori aipatzeko. Eh, ere manduku lan bat ere um, mm, burasugoekin, buraso tali batekin buraso baita ere erakasle talangileekin, eta hoja eh, uh, nahi ginen uh, bon, e, buraso eri, e, baduzu bu, buraso Baina deneri e, eh, idekia da, e, hori, e, eh, badakit e, langile eta erakaslak ere bizki baikorki hartu dutela mintzagi hori. Eztuki parada izanen baita, pixka bat gehiago ulertzeko, eta guk e, interesa hainitzekin hartu duguna, da emanen dituela e, konkretuki, Eh, tresna batzuk, truko batzuk, egun eroko tasunean, erabiltzen alko ditugunak maigu buraso, edo, edo uh, beste heldu ezitzaile, edo zinez, zerbait konkretua izanen dena. Dena den aurrekin lan egiten duten eh, entzat ere bali izanen dena? Bai, bai, bai, bai, bai. bai. Marion Tiesar, gomitatzen duzia, ordean, norda emazte hau? Beraz, eh, txezak eh, psikologoa da, eh, psikoterapeuta, bon, eh, duka moldean eta portaeraz eh, ditua da. Eta, eh, bera, mm, por ino edukazioan eh, eh fundatzailea eta lehen dakaria da. Elkarte guri, bon, oja, gure, eh, fin, gure esko eh, nahi dut, oja, eh, doni bane du lan bat, bon, gero, El hori zabaldua da kitaina mailan ere. Baina tailexak proposatzen ditu auk eta burasan arteko um, ahemanak um, albezain uh, eh, guzoak izaiteko. Lasaiak, la eskoa altxatu gabe. Bai, hori da. Gauzak agerazteko eta ulerzteko, beaxak eta hoja. Bera, beraz ez da eskoalduna, baina eginen du mitzaliaz jantzisaz baina guk gure aldetik iz, uh, e, itzultan uh, e, sistema bat eman dugu plantan, ma, ba, uh, kasko, kasko ekin. Ola bere ala, e, bat bateko uh, itzultena bat izango da uh, Euskara. Uh, nun eginen da, mintzaldi hau? Beraz, gure ikastolana, boni bane itzuneko ikastolana. Ikastola behian, behit egiten dut, ze dola bi urte um, aldatu dugu. Beraz, ikastola behiak okatuada da zuri hau zuan. Mahanion etorgidean, um, ehm, da Javel eh, kolegioaren eh, onduan. Beraz zazpitan, deneri dekia da, ohirik da, ja, izanen da. Sartzea bai. Eta bizkotxe gozo batzuk, justu, ja, eh, giro gozo bat sortzeko, benetan eh, hori nahi dugulako. E, umilkiari gira, pretentzio horik eh, gabe, ez ditugu, mm, nahi duen jendea du da, nahi duena hartzeko, ja, nahi dut, eh, guk eh, tresna hori proposatzen dugu, baina, ez da, um, batean sartzeko, edo, Zinez, uh, oja, biziki humiltiari gira, bezala, eta, eta ara. Ez da, lektsione maiteko egina? Ez, bat ere. Hmm. <laughs> Bo, aurrekin ditela da, hola, pratikan da? <laughs> bai, bai, bai, bai, bo, gero <laughs> hartako oh. ere mandugu gaueko zazpitan, bo, barakigu buraso bat zuentzat, uh, eh, bakarki direnak edo, hola, ez dutela mm, auturik uh, eh, aurrekin etortzeko, bo, ikastu langira, izanen da ondoan uh, gela bat, uh, zinaz aurrako jo bali mandira, bai, uh, eta arazurik Unt, hau garen emozioak hartu, mintzaldi hau, beraz, ostirale gauean zazpietan donibaneko ikastolan. Ba, hor zaituguno, Elena, badea mm, berrikuntzarik, eh, zerbait eh, bedezia ipatzeko ikastolatik, mementoan uste dut langile bat bilatzen duziela? Bai, langile bat eh, bilatzen dugu bai martxutik hor uh, ustaila arte lau hilabeteko kontratu bat entzat, uh, eh, momentukat, zahitza dugu mm, ikusteko aldu den urterako antolakuntza. Bai, ojalangile bat, eh, goita lau hor duz uh, eh, astean bakarrik eskola um, eta bete behar nagusietan, izanen da jantegian lagundu, arzen digia eta garbiketa egin eta justu antenaz e, eh, <laughs> baliatzen dut, jaiteko urtero bezala antolatuko dugula otxailaren goita bostean, ia uteriko lastarketa, duni banan, e, igande goizez, beraz, e, eh, bo, hoja ukanen parada berantago aipatzeko, baina e, txikizuen agendetan, otxailaren goita bostean, beraz, duni banen ruitzunen, ia uteriko lastarketa. Hala, Untsa egin duzu. <laughs> <laughs> Nire publizitatea egin du. hortako idekia zauzu ere antena. Mire eskerrasteko, Elena Difut, diratxat? Mire eskerren zuri. <laughs>